Top down in the winter with the AC set on about seven miles. And you know what I want, and I'm on that shit right now. And the shit that I do in the street, I do for you. But I know you know. give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for Pide lo que quiera, baby. Solo tú me pones así. Dale, mami, entonces pide lo que quieras. ¿Quieres zapatos o tú quieres una cartera? En mi tú eres la primera. ¿Quieres mi banco? Yo te doy la cuenta entera. Todo lo que tú quieras, tú te lo mereces. Tú la madura, la que me enloquece. Baby girl, yo soy tu loquita. De todito y favorito. De tu sexo un adicto. Por a donde sea. Dominicana, colombiana. I wanna give it to you todos los días en la semana. give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. Como no sabía qué cartera comprarte, te la compré toda. Baby, tú sabes que por ti me voy a toa. Por ti le va a toa. Me ves llegar de Versace y te a toa. Dime cómo corre la BM en la carretera. Sé que la corta cabe en tu Carolina Herrera. Si quieres tu closet, monta una boutique de zapatos y cartera. Y chingando, bebé, hago todo lo que tú quieras. Tú eres exclusiva como ella ya no vienen. Las otras no cenan igual cuando se vienen. Con tus totitos me comprometí. La llevé pa' Francia como se lo prometí. Con vista a la Torre Eiffel se lo metí. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. Give it up, give it up, give it up, give it up for you. hallelujah. Heard this music, heard this music. Messiah, Tory Lanez.